Այս այցի նպատակը բաց դռների օրերի շրջանակում ազգաբնակչությանը մեր աջակցությունը մասնագիտական օգնությունը ցույց տալն էր, ինչպես նաև մեր գոհեգաների ու գործընկերների հետ քննարկել բար դեպքերը կոնսիլիումային, ասենք թե մոտեցումներով։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև բժշկական դաշտում ճիշտ որոշում կայացնելու համար մասնավորապես բար դեպքեր մենք պիտի կարողանանք գործընկերների հետ միասին դա քննարկենք եւ այդ առումով ավելի արդյունավետ կարող ենք բուժելու կանխարգել։ Հիմնական մեր այցի նպատակը նաև եւ այսօր ամբողջ օրը մենք զբաղված ենք ամբողջությամբ պացիենտներ նայելով բար դեպքերը դեպքեր քննարկելով, այսինքն բուժական մոտեցումները վերանայելով կամ որոշակի հետազոտություններ իրականացնելով, ես անձամբ այսօր կարողացա հասցրեցի մոտ 40 հոգու փորձարկություն իրականացնել եւ քանակը կարծում եմ այդքան էլ կարեւոր չի։ Իմ համար շատ կարեւոր է, երբ որ դու պացիենտի հետ կարողանում ես ավելի մանրամասն ու մանրազնին իրեն ներկայացնել իր խնդիրը եւ բուժման մոտեցումները։ Այդ պարագայանն հաստատ ավելի արդյունավետորեն կբուժվի։ Եթե դու հպանցիկ ուզենաս մի 100 հոգու միանգամից նայել, դա չի տա, որովհետեւ ես այն բժիշկներ բժիշկներից են, որ իմ թիմում էլ եմ միշտ ասում, բժիշկը բուժաշխատողը պիտի էներգիա տա պացիենտին։ Եթե այդ էներգիան դու կարողանաս տաս, որովհետև նա քաջակցական կարիքն ունի, նա հաստատ առավել արդյունավետ կբուժվի։ Արցախի տրտանոթային հիմնախնդիրները, ինչպես բոլոր երկրներում աշխարհը, թվում նաև Հայաստանում, Արցախում նույն խնդիրներն են զարգերական երկչնշումը, որը բավականին բարձր տարածվածություն ունի։ Դա շատ նորմալ է, որովհետև 30%-ը տարբեր երկրներում 25-ից մինչև 40%-ը յուրաքանչյուր չափած բնակչությունը, ասենք թե մոտ 4-րդը ունեն զարգերական ճշմարտ խնդիրներ բայց այլ բանա որ մենք դա մեզ չի մտահոգում այո զարգերական գերչեն շումը դա նորմալ երևույթ է տարիքի զուգընթաց պիտի ինքը բարձրանա ինչ ամբողջ աշխարհում կա բայց մեզ մտահոգում են որ մենք կարգավորված հիպերտոնիկներն ենք քիչ այսինքն այսօր զարգերական գերչեն շումը ամբողջ աշխարհում մենք գիտենք եթե մենք կարողանում ենք գրագետ կանխարգել եւ գրագետ բուժումներ նշանակել եւ պացիենտը գիտակցաբար շահագրգիռ շարունակում է իր բուժումը երկարատև մինչև կյանքի վերջ այդպես կարող ենք ասել որովհետեւ խնդիր չի լինում որովհետեւ սրտանոթային հիվանդություն հակասությունների ու բարդությունների կանխարգելման ճանապարհը դա գրագետ բուժումն է ու գրագետ մոտեցումն է։ Այսօր մեր մոտ այդ դա է բավականին թերացում, որովհետև պացիենտների գերակշիռ մասը չգիտես ինչու խուսափում են դեղամիջոցներից եւ ամենօրյա կիրառումը նրանց մոտ իմ համար մտահոգիչ է, որովհետև Երևանի օրինակը կարող եմ տալ, ընդամենը 10%-ն արդյունավետորեն հսկվում։ Իսկ մենք շատ լավ գիտենք, եթե զարգերական գերճնշումը բուժեցինք, Զարգերակային երջնշումը parberabar ամենօրյա ռեժիմով պացիենտը դեղամիջոցը օգտագործեց, մենք հաստատ կնվազեցնենք սրտանոթային պատահարներն ու մահացությունը մեր երկրում։ Պացիենտներին ես խորհուրդ կտամ իրենց հետ աշխատելու ընթացքում։ Հիմա ԶԼՄ-ների միջոցով դե օրենք խորհուրդ չեմ տա, որովհետև հարյուրավոր դե դեղամիջոցների միջից բժշկի պրոֆեսիոնալիզմը նաև որ ընտրի կոնկրետ այդ պացիենտի համար անհրաժեշտ դեղամիջոց։ Տարիքի մեծացման զուգընթաց, օրինակ 50-ից ավել պոպուլյացիա մարդը 30% ունեն զարգերական գերշում, 60-ից անց 50%-ը, 70-ից անց գործնականում բոլորը։ Եվ սովորաբար զարգերական գերճնշումը, եթե ինքը առաջնային չէ, որևէ օրգանի ախտահարման արդյունքում չի առաջացել, այսինքն մանկական ու պատանեկան տարիքում չի ձևավորվել, ապա գործնականում 30-40 տարեկանից հետո սկսում է կախված նրա ռիսկի գործոնների քանակից կողմից։ Այսինքն եթե մարդը ծխում է, եթե մարդը ունի ավելցուկային քաշ, եթե մարդը ունի թերակտիվություն, ֆիզիկական, իր կենսակերպում ասենք թե չարաշահում, ասենք թե վնասակար սննդակարգը, այսինքն առողջ սննդակարգ չի, այս բոլորը միասին ռիսկի գործոններ են։ Այսինքն անկախ նրանից թե որ տարիքում դու այդ ռիսկի գործոնները ունես, այդ տարիքում էլ քո օդ կսկսվի զարգերակային երջնշում։ Եվ հենց այդ ճանապարհները շատ կարևոր են։ Մենք բացի դեղամիջոցներից մենք ունենք առողջ կենսակերպի կարևորագույն արժևորումը, որովհետև զարգերակային ճնշման իջեցման մեջ քաշի իջեցումը, ֆիզիկական ակտիվությունը ուսուցչությունը, սննդակարգի կանոնակարգումը, ծխելու բացառումը, ալկոհոլի չարաշահման բացառումը, ես ասացի չարաշահման այլ ոչ թե օգտագործում, որտեղ չափավոր քանակությամբ օգտագործելը դա օգտակար է։ Այսինքն այս բոլոր ռիսկի գործոնները, եթե մենք վերացնենք անհատի մոտ, միգուցե կարիք չի լինի դեղորայքային բուժման, որովհետև յուրաքանչյուր իջեցումը նվազեցնում է մոտ 2-ից 5 մմ-ով զարկերակային ճնշումը եւ որ ասում ենք սննդակարգ, նույն աղի չարաշահումը։ Այսինքն դրանք շատ լրջագույն գործոններ են, որ միայն դա կարգավորելով մենք կարող ենք կարգավորել զարգերակային ճնշումը նշում եմ, անհրաժեշտություն չի լինի դեղորայքային բուժման։ Դեղորայքային բուժումը դա վերջինն է, այսինքն եթե մենք կենսակերպը չենք կարողանում, նոր դրանից հետո անցնում ենք դեղորայքին տեղի մասնագետներին, այսինքն իմ գործընկերներին ես կբնութագրեմ շատ-շատ-շատ բարձր գնահատականով, որովհետև եւ նրանց պատրաստվածության աստիճանը եւ նրանց հիվանդների հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը ինձ հաստատ հոգի հարազատ է ու բավարարում է, որովհետև ես ոչ միայն այստեղ խորհրդատվություններ եմ իրականացում, այլ նաեւ կողքից որպես դիտորդ կարող եմ դա գնահատել, իսկ ես հաճախ եմ գալիս Արցախ, որպես կողքից դիտորդ ես կարող եմ գնահատել, որ իրենք եւ պատրաստված են, եւ պատրաստական են։ Դուք դեռ չեք կարող գնահատել, թե Երևանում չկա դերացումներ են լինում։ Ես այս այսօր ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, հերթական անգամ հիանում եմ ձեր հիվանդանոցով։ Հիանում եմ կադրերով։ Այսօր ես այնտեղ մի քանի կոնսիլիումային դեպքեր քննարկեցինք։ Այսինքն որևէ ձևով չի զիջում եւ հագեցվածությունը, եւ թիմը միջազգային ստանդարտներին։ Որևէ ձևով։ 25 հիվանդի կոնսուլտացիա են կարել։ Հիմնականում այնան ավելի շուտ սակավարյունության խնդիրն է, որտեղ հիմնականում հղիներ են գալիս, որոնք որ ճիշտ ասած ամիջապես մեթել առնչություն չունեին։ Հիմնականում անեմիայով սակավարյունությամբ հիվանդներ են գալիս հեմոգլոբինի խնդիրը երբ նորմայից ցուցանիշներից ցածր է գում կանանց համար 115-120-ից ցածր տղամարդամաց 125-ից 135 ցածր, բայց սա կավարինությունից բացի երբեմն լինում է լատենտ երկաթի պակասով, որը որ կարող է հեմոգլոբինը նորմալ լինի, բայց երկաթի պակասումը, որը իր հայտին որոշակի կլինիկական գանգատներ է բերում, որոնք որ պետք է ապաման երկաթինի, երկաթի հիվանդի։ Ընդհանրապես ծեր բժիշկներ միշտ դավել հա, են, մեզ որ երբևէ հարց չեղել բժիշկների մասնագիտական բարբերության մեջ։ Ես շատ վաղուց եմ այստեղ եղել գնացել մի քանի անգամ եւ 88 թվից դից հարց չի եղել իրանք բավականին դից իրանք վրա աշխատող հետեւող ամեն տեղ քիչն է շատ գնում աննաս ավելի լավ քիչ ավելի միջակ մեծ որ Ղարաբաղը որոնց ձևով չի բայց ընդհանուր առմամբ մակարդակը բարձր է Մեծ մասով կանանց մոտ ուշադրություն չեն դարձնում հետևելու հեմոտոն ցուցանիշներին, որտեղ կանայք սովորաբար ստիրանց կրիզավոկեի ենթակա են, այն սակավարության։ Սննդակարգը կարևոր է, բայց ամենակարևորը հսկողությունն է։ Պարան անալիզի կողմից, պարան հեմոգլոբինից, տարական հեմոգլոբինի, որտեղ կնոջ մոտ այդ ֆիզիոլոգիական հայրան կորուստը բոլորի մոտ իրանց թվով դեն նորմալ է, բայց դե երբ որ լինում է դիսբալանս կերած երկաթ օգտագործած եւ կորցրածի միջեւ, երբեմն կինը չի կարողանում հաստատել անային, շատ է կորցրել ավելի ընդունել է երկաթը նորմալ։ Դրա համար որպեսի նման խնդրեմ չառաջանա, իսկ քանի որ գիտեք կանանք ընդհանրապես իրենց առողջությանը դե տղամարդկանց մասին չեմ խոսում հասնում է այն ժամանակը որ արդեն հալա բանից անցնում է նոր դիմում բժշկի դրա համար առաջին հերթին պետք է ուղղակի տարվա մեջ գոնե մի անգամ կինո այրան ընդհանուր անալիզ տա որպեսի տեսնեն արդեն երբ որ լինում է այդ ժամանակ որ արդեն մոտենա արնաբանից կամ թեկուզ թերապևտի որտեղ կարծում որ թերապևտներն են հիմա բավականին տեղական գիտեն։ Ամենակարևոր քննություններն են երկաթերիցինն է արվում, հա, վիտամին B12-ը ստուգվա, որոնց այդ լուրջ բան չկա։ Կան ասեք թե ուրիշ սակավարություններ հեմոլիտիկ, որոնք որ էլի բայց ամենադեպս տեղի պայմաններով ամեն ինչ հնարավոր է անել։ Հենց որ դիագնոստիկ տեսակետից որևէ հարց չեն կարծում, դիմելու դեպքում առաջանալ։